Svi se čvrstvo Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odrećate i u Allaha vjerujete. أجر لغد مستبشر وشعاع من ضياء الحرم Udruženje muslimana Sjeverne Amerike vam nudi veliki izbor audio i video materijala. Za više informacija možete se obratiti na info.umsa.org.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 Njemu zahvaljujemo, od njega pomoć tražimo, od njega oprost tražimo. Allahu dželešanahu se utječemo od zla naših duša i od naših loših dijela. Allaha dželešanahu molimo da nas učvrsti na putu istine, da ubrza pobjedu istine, da nam oprosti grijehe, i da nas inša Allah udruži sa dobrima. Draga braćo i poštovane sestre, mi ćemo večeras inša Allah nastaviti naš ders. Od prošli put mi smo imali dva dersa o slabosti, o znakovima slabog imana. A večeras ćemo inša Allah govoriti o liječenju srca od slabosti imana dakle, koji su to lijekovi za slav iman. Na početku ćemo, inša Allah, citirati hadis kojeg bilježi Hakim i Tabarani od Rasula sallallahu alaihi sellem da je rekao zaista se iman u prsima jednog od vas haba ili stari kao što se haba odjeća pa obnavljajte iman u vašim srcima Dakle, to je dokaz. Rasul sallallahu alaihi sallam na slikovit način ukazuje na to da se iman u ljudskim srcima haba, da se on smanjuje. To je dokaz da se iman smanjuje i povećava. Ili jedan drugi slučaj, drugi primjer, drugi hadis gdje Resul sallallahu alaihi sallam također objašnjava to stanje kad, kod, kad kod čovjeka nastupi taj futur, ta malaksalost, slabost imana. Jer dođe period, zato svaki insan, svaki vjernik mora pratiti svoje stanje. Mora, dođe tu. Onaj ko radi za islam, ko radi, ko čini davu, ko živi islamskim životom i ko vodi borbu i džihad sa šeitanom, njemu mora doći taj period. Dođe taj period kada se nadviju nekakvi oblaci, kada, kada čovjeka prekrije tu, pa malaksa, pa se razočara, ne daj Bože, i skrene s puta i tako dalje. Međutim, vjernik se lahko snalazi. Vjernik može skrenuti, ali se brzo vraća. Ali se brzo vraća. Pa kaže Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, nema ni jednog srca ljudskog, a da se nad njim ne nadvijaju oblaci, kao što se nadvijaju nad mjesecom kada on sjaa. I kada se nadbiju oblaci nad mjesec, sakriju njegovu svjetlost. Zađe mjesec, nema ga. Pa kada nestanu, opet mjesec sija kao što je sijao. E tako isto i iman. Na ljudska srca se nadvije tama, nadviju se ti tamni oblaci grijeha, koje čovjek čini prema Allahu Đelešanuhu, prema samom sebi, prema drugim ljudima i tako dalje, pa potamne to u svjetlo, jer inače Allah Đelešanuhu daje nur, daje svjetlo u srca onih koji vjeruju. I čak ta svjetlost iz Allahove neizmjerne milosti ogleda na licima. Na licima Allah Đelešanuhu je tako opisao, opisao iskrene Allahove robove u Tevratu, kada na trago, vidite tragove od seđde na njihovim licima. Nisu to tragovi zemlje koji ostanu, niti tragovi oni koji se utisnu na čelu kod onih koji dugo čine seždu. Nego to je uopšteno se odnosi na sve mu'mine. Tragovi, to je nur na njihovim licima. Odsija imana, čvrsto vjerovanje u Allaha Đalešanuhu. E dakle, pod uticajem grijeha, ta sr na, na oblaci koji potamne to, i kad čovjek čini istikfar, kad čini te obu Allahu Đalešanuhu, kad se vrati svome gospodaru, vallahi, nestanu ti oblaci. Ja sam pitao jedan put jednu staru ženu. Pogledajte, nepismena je bila žena. Ali kako je objasna, kako... Ja u to vrijeme nisam znao šta je doživljen namaz. Sve isto, nisam znao šta znači doživjeti namaz. Pa sam razgovarao s tom ženom, starica jedna, pa je pitam, kako ti doživljavaš namaz? Kaže, znaš kako si. Prije namaza osjećam kao da imam nekakav veliki teret na svojim plećima na leđima. A poslije namaza nestane tog tereta. Wallahi, nikad mi niko nije bolji od ljudi objasnio šta znači doživljen namaz. Dakle, kad čovjek se vrati Allahu Đelešanu, kad njemu padne na seđdu, nestaje toga i opet iman za blista u svom, u svom punom sjaju. Dakle, sve nam ovo govori u prilog učenja Ahle Sunnata wal Džemajata, da se iman povećava i smanjuje. Dakle, šta je iman po, po učenju Ahle Sunnata wal Džemajata? Šta je iman? Je li iman samo izgovor jezikom? Mi kažemo ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Je li to iman? Posvjedočili smo da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.v. Njegov, njegov rob i njegov poslanik. Ne. Ne, ne. Je li iman kad danas ljudi kažu, upozoravaš ga, boj se Allaha, klanjaj namaz, dijeli sadaku, e, posti, idi u džihad i tako dalje, idi na hađ. Kaj, ma nemoj ti meni pričati, kaj, bitno je srce. Bitno je tu. Ja imam u srcu iman, ja, ja vjerujem sigurno u Allaha Đelešanu. Ne. Iman je dakle izgovor jezikom, potvrda srcem i čin, čin svih organa, dijelo. Jer ako ima imana u srcu, on se mora pokazati na dijelu. Wallahi se mora, zato je nama, zato je, zato, zato je Allah Žešanuhu naredio neke stvari da bi iskušao kroz to svoje robove. Allah naredio namaz. I to je najjača veza između roba i rabba. Najjača veza. I to je temelj islama. Ako onaj ko nema namaza, me salame. Kako može kazati da ima, da ima imana u svom srcu? Pove, dokaz za povećanje imana ima u mnogim ajitima. Jedan od njih kaže Allah Žešanuhu, li je jezdadu imana ma imanihim da bi onima koji vjeruju po, povećao iman na iman da bi im uč, po, dakle povećao njihov iman i da recimo hadis Resula sallahu sallam kaže kaže ko od vas vidi loše djelo, ko vidi munker neka ga otkloni rukom Ako ne može rukom, neka jezikom. Ako ne može jezikom, neka srcem. A šta je to? Fe in nam jest, uh, eh, ti, pa bi kalbihi, va dhalike aba'afu iman. A onaj ko ne može ni jezikom, neka srcema, to je najslabiji iman. To je najslabiji iman. Dakle, mnogi ljudi se žale na slabost imana. Dođeš čovjeku i kaže, razgovaraš sa njim, kaže, vallahi, ja ne, ništa ne osjećam kad klanjam. Ne mogu da doživim namaz nikako. Na mene nikakav traga ne ostavlja učenje Kur'ana. Astagfirullah. I tako, ostavljalo je nekad, sad ništa ne osjećam. Sad ništa ne osjećam. Dakle, osjećam tvrdoću srca. Zbog čega? Zbog toga, braćo, što je iman. Iman stvar između čovjeka i njegovog gospodara. I ako tu dođe do slabosti, do kidanja veza, onda ti ne može niko pomoći od ljudi. Niko osim da se ti vratiš svome gospodaru i da budeš iskren prema njemu. E to su ti znaci slabosti imana. I ljudi pričaju o tome i traže lijeka. Zbog čega? Zato što je to, ako to oboli, ako srce oboli, što je najteža bolest za čovjeka, vallahi, nije žalost kad čovjek umre, ako je mu'min. I to nije umiranje, jer je to samo preseljenje iz jednog života u drugi koji je vječan. Koji je vječan? Allah pripremio za umire najveću nagrodu, zar je to žalost? Zar je žalost kad budeš sa svojom porodicom u džennetu? Zar je žalost kad, kad, kad budeš vidio svoga gospodara? Zar je žalost kad budeš u društvu sa sahabima, sa poslanikom, sa vasem, to žalost? Wallahi nije. Žalost je i čovjek umire pravom smrću kad mu umre srce. Jer ako mu umre srce, nema onda za njega. Za njega nema izlaza. Za njega nema izlaza. I dakle, ljudi traže lijeka od te bolesti. A kako ne bi traže lijeka od te bolesti kad traže lijeka od mnogo, od mnogo, mnogo, mnogo manjih bolesti? Čovjeka zaboli glava ili hronično, hronično ga boli glava, pa boli ga zub, ali traže od toga lijeka. Kako neće tražiti lijeka kad oboli srce, Allah Đelešanuhu je dao lijek i za to. Dao lijek kad oboli srce ili kad oslavi iman u ljudskim prsima. Dao Allah mogućnost da se čovjek izliječi, da se vrati i da njegov iman zasija svojim punim sjajem. Pa prvi od tih lijekova koje ćemo danas navesti, inša Allah, jeste, braćo, učenje Kur'ana, proučavanje Kur'ana i razmišljanje o Kur'anu i o njegovom njegovom tekstu. Dakle, Kur'an kojega je Allah Đelešanu objavio kao, kao svjetlost i kao uputu svim svjetovima do sudnjega dana. I u Kur'anu je zaista veliki lik za uh, ljudska prsa kaže Allah dželle šane auzu billahi minešejtanir racim wa nunzilu minel qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin i mi smo objavili Kur'an i u njemu je lijek subhanallah šifa'un, wa rahmatun lil i milost za mu'mine Allah spominje ovdje lijek, baš izraz šifa, lijek. I zaista je veliki lijek u Kur'anu i učenju Kur'ana. Tako mi Allaha kad ti četa najviše dođe, kad te napadne. Ovo je jedno iskustvo koje ga trebate zapamtiti. I paz, zapamtite ga dobro i primijenite ga vidite inša Allah da je lijek. Kad ti dođe najveća ti je skoba u prsima. Dešava se to svakom insanu tjeskoba u prsa stjesni ti se u prsima tjesan ti dunjaluk bez obzira koliko bio prostran. Bez obzira koliko ti bio bogat, bez obzira šta ti imao od, od dunjaluka, dođe trenutak jer iman ljudski, iz ljudsko srce, ljudska priroda, po, fitra ne trpi zlo. I normalna stvar ta duša koja, ako se nagomila grijeha, tjesno ti je, tebi je teško. Osjećaš težinu. Tada uzmi abdest i uči Kur'an, ako si iskren prema Allahu, vallahi će nestati te tegobe. Val, to je iskustvo. Pričam vam samo ono što je, što, što je moje lično iskustvo. Uzmi Kur'an, abdesi se, očisti se, uzmi Kur'an i uči koju god hoće stranicu. Koju god hoće stranicu, to je Allahova riječ, subhanallah. I vallahi iskreno srce ne ostavlja ravnodušnim Allahova riječ. A primjer za to, braćo, najbolji za nas jeste uspatun hasanatun Rasulu sallallahu alaihi wa sallam koji bi cijelu noć, subhanallah, cijelu noć stajao na kijamu i učio samo jedan ajet. Samo jedan ajet. Dakle, bilježi se u uh, hadijskim zbirkama da je Resul s.a.v. cijelu noć učio i ponavljao ajet Eudhu billahi mine šeitanir rajim In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk va in tagfir lahum fa innaka entel azizul hakim. I ponavljao ga cijelu noć. Šta, šta znači? ako ih kazniš, pa oni su robovi tvoji, a ako im oprostiš, pa ti si uzvišen i mudar. Ako ih kazniš, pa oni su robovi tvoji, dakle to je Resul Sala Selem brinuo se toliko za ummet i cijelu noć ponavljao, ponavljao taj ajet. Prenosi se još jedan sluša, slučaj vezan za Resula Sala Selem i za njegovo obdijenje, za njegovo obdijenje. A val, insan često puta čuje ove hadise koje mi citiramo, a Boga mi su vazda novi. Kad i god, kad i god citiraš ponovo, uvijek su novi prenosi se od Ibni Hibbana prenosi Ibni Hibban od Ata radijallahu ta'ala da je on ušao zajedno sa Ubejdullahom Ibni Umejrom kod Aiši majke svih vjernika radijallahu ta'ala anha pa je upitao Umejra Aišu reci nam nešto što, je ti, što ti je bilo najčudnije, nešto interesantno i čudno, iz života poslanika sa ispriča nam nešto jer njega više nema srca srca brzo zahrđaju pa hoće da im nešto ispriča majka svih mu'mina pa kaže Aisha radijallahu ta'ala jedan put je ustao jednu noć uzeo je abdest i stao da klanja i cijelu noć je tako i stajao na kijamu i učio toliko je učio i plakao plakao kaj da, da, da, da mu je se krilo, krilo, sve natopilo suzama, odjeća, dakle, krilo. Natopila suzama. Pa i dalje je stajao tako i plakao dok nije natopio zemlju gdje je činio seđu suzama. I kada je došao je Bilal, radi Allah, dotle je sve klanjao do sabbaha, došao je Bilal i učio je Ezan. Pa kad je sučio Ezan, vidio je Resula sallallahu alaihi ve sellem uplakanog, pa ga pita, ja Rasulallah, zašto ti plačeš, a oprošteni ti grijesi i prvi i posljednji? Pa kaže, o Bilale, zar da ne budem zahvalni Allahov robu? Kaj tako mi Allaha, meni je noćas objavljen jedan ajet, ili nekoliko ajeta, nekoliko ajeta. Teško onome ko ne bude razmišljao o njima. Teško onome ko ne bude razmišljao o njima. pa kaže Eulu billahi mine šeitan rajim Inne fi halqi samavati wal ardi wa ihtilafi lejli wal nahari le ajati li ulil albab Zaista u stvaranju nebesa i zemlji u smjeni dana i noći ima znakova za one koji su razumom obdareni الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات kaže oni koji spomenju Allaha i stojeći i sjedeći i ležeći i razmišljaju onome što je Allah stvorio Dakle, to su ti ajeti koje je Allah Žešano objavio Rasulu te noći i kare teško onome ko ne bude, ko ne bude razmišljao o tome. Jer zaista su u Kur'anu veliki ibreti i velike pouke, braćo. u Kur'an. Posmatrate kur'anski sadržaj. Vrlo je važno kad čovjek uči Kur'an da pored učenja samog, da uzme posle toga, ako ne zna arapski, ako ne razumije arapski, a to je velika blagodat, ko razumije, ako ne razumije ima prevod, Allah Allah dadne bereket i kad ti razmišljaš i u tom prevodu. Jer to je prevod značenja, približanje, približanje čovjek može osjetiti, osjetiti tu istinu. U Kur'anu, Kur'an je, u Kur'anu je sadržan Tevhid. Tevhid. To je osnova. To je ono što su pozivali svi poslanici. Izdvajanje samo Allaha Đelešanu u obožavanju i robovanjem. Tu je sadrana obećanje za one koji budu istinski Allahi robovi. Tu je prijetnja za one koji ne budu vjerovali u Allaha Đelešanu. Tu, je, tu su propisi, odredbe. Tu, je, tu, je, tu su dalje vijesti o prijašnjim narodima. A dabi, tu je ahlak, opis ahlaka i njegovi tragovi na ljudsku, ljudsko srce. Dalje, tu su određene sure, Jer često puta određeni ajeti jače je djeluju na ljudsku dušu od drugih. Zbog čega? To je log prirod. Zbog toga što neki ajeti djeluju samo na, na, na dušu, na odgoj duši. Ili kad se spomenju ajeti o sudnjem danu, kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem, objeliše me, osje, osjedi me sura hud njene sestre. U drugom, u drugom rivajetu stoji kaj osjediše me sura vakija, mursalat, amme i izašem su kuvrat. A onaj ko hoće da uči ajete o sudnjem danu i da razmišlja o sudnjem danu kao da ga vidi, neka uči suru i zašem su vrat. Wallahi, braćo, ashabi Rasula sallallahu alaihi ve sellem ovo su dobro shvatili i slijedili su poslanika sallallahu alaihi ve sellem i razmišljali su o Kur'anu i primjenigali u svojim životima i on je ostavljao veliki trag i to im je bio najbolji lijek od slabosti imana i od slabljenja imana. Pa mi znamo za slučaj Abu Bekra radijallahu ta'ala an, da sahabi ništa nisu shvatili kad bi on uči Kur'an. Nismo ga govorili od suza, koliko je, koliko je plakao. Mada bi on i mnoge ajete, ali ne bi, ne bi, zagrsaj bi toliko da ga oni ne bi razumili šta bi uči. Omer radijallahu ta'ala an se razbolio. Razbolio je, pao je na postelju učijeći ajet inna adabe rabbika, inna adabe rabbika la vaki'a. Zaiste je Allahova kazna, istina, istina, razbolio se i pao u postelju zbog toga. Kaže, pri, prič, prenosi se od uh, o Sejdu ibn Džubeiru da je ponavljao ajet وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ kaže bojte se dana kad ćete svi povrati Allahu Đelešanuhu pa će vam biti dato ono što ste zaradili neće se nikome zulom učiniti nikome kaže na namazu je na namazu na jednom rekiatu 20 puta ponovio taj ajet toliko, toliko je on na njega uticu i toliko je ovaj povećavao kod njega iman i strahopoštovanje prema Allahu Đelešanuhu jedan od učenih ljudi Ali ibn Fudail je učeći ajet وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا da ti je vidjeti one koji budu ščepani, bačeni u vatru kad kažu ja, ale teško nama. Kad došao je do ovdje i umru, ponavlja ovaj ajet i kada nije mogao dalje. I tako, tako je umro na, na tom mjestu. Ili recimo ljudi koji su uistinu razmišljali o smislu Kur'ana, o smislu svoga života, o veličini Kur'ana i tako dalje. Kad jedan od njih je učio ajet Euzu billahi mine šeitanir rađim va jahirruna lil adhkani jebukuna va jaziduhum hušu'a i oni kada padaju licem na tle plaćući to im povećava strah od Allaha Đelešanu. Kaže, a na tom, kad, do, kad se dođe to, do toga ajeta u suri Isra, treba učiniti sežde i tilave. Pa je taj čovjek učinio seđdu. Pa kaže, evo seđda, a gdje su suze? A gdje su suze? Allah kaže, oni koji padaju licem na tle i plaču. a on ne plaći. Nema suze. Lahko je seždu napraviti. Lahko je tu formu ispuniti. Gdje su suze? Nema ih. Znači, na mene se ne odnosi ono što Allah kaže ovdje. Čine seždu i plaču. Plaču, bojeći se Allah. I to im povećava još više iman i povećava strahopoštovanje. Jer Allah Đelešanu kaže وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ili Allahum yatadhakkarun. Allah dželle šanu navodi primjere ljudima da bi oni razmislili, da bi razmislili o tome. Jedan od selefa braćo je razmišljao o jednom meseli u jednom ajetu. Razmišljao o jednom ajetu i nije mogao da dokući značenje tog ajeta. Kako god ne može. Pa je počeo da plači. Pa su ga upitali. Zbog čega plačiš? Kaže, znate zbog čega plačim. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Mi objavljujemo i navodimo primjere ljudima, ne mogu ih shvatiti osim alimi, osim oni koji su učeni, koji su upućeni. Kaj, a ja ne mogu ovo da shvatim i znači ja nisam alim i zbog toga plaćem. Ne mogu da dokućim ovu istinu. Znači, plaćem zbog toga što mi je Allah oduzeo moć, moć znanja i moć, moć shvatanja ove istini. Dakle, zaista Kur'an i učenje Kur'ana i razmišljanje o Kur'anu povećava iman u ljudskim srcima i vraća čovjeka na stazu istini i učvršćuje ga na njoj druga stvar i drugi lijek vezan za povećanje imana i za vraćanje svjetlosti u ljudska srca preko imana jeste razmišljanje o Allahovoj veličini, njegovim svojstvima i njegovim lijepim imenima. Zaista je, braćo, ovo jedan od velikih lijekova. Od veliki razmišljanja o gospodaru svjetova. Razmišljanje o njegovoj veličini – razmišljanje o svojstvima njegovim, razmišljanje o njegovoj moći, razmišljanje o kazni, razmišljanje o nagradi, razmišljanje i tako dalje, to povećava, vallahi, iman. I ne može ništa te vratiti osim to, ponekad. Ne možete vratiti u stvar, da ti kaže, zaista pogled, pa Allah je lešano stvorio nebesa i zemlju, Allah je lešano stvorio čovjeka, pa razmišljaj samo o, o, o sebi, razmišljaj kako je Allah stvorio čovjeka, i kako ga je kako je udahnuo od, od, od svoga kako je udahnuo od svoga duha u čovjeka pa kad nestane te duše kako čovjek postane obično obično truplo kako čovjek postane obična lešina nema nikakve vrijednosti razmišljaj o veličini Allaha dželešanu Allahova svojstva i njegova imena i sifete Na najljepši način je sabrao u jednom članku Ibn Qayyim al-đavzije. Pa ću ja, ako Bog da, inšallah, pročitam vama taj tekst neću cijeli, samo ukratko. Kaže mu Kajim, odredba pripada njemu i njegovo je carstvo i vlast. On naređuje, on je onaj koji zabranjuje, stvara, obskrbljuje, usmrćuje, oživljava, uzvisuje, ponizuje, smjenjuje dan i noć, smjenjuje i obara države i vlasti, a dovodi drugi. Njegova naredba i vlast je, od, se odnosi na nebesa i ono što je na njima, na zemlju i ono što je na njoj i ono što je ispod njih, na mora i vazduh. On znanjem svojim obuhvata sve i zna broj, broj svemu. On svojim sluhom čuje i najtajnije, najtajniji govor i vidi najskrovitije stvari i nije mu skriven ni, ni hod crnog mrava u tamnoj crnoj noći na crnom kamenu. Oprašta grijehe, daje radost, otklanja tugu, bogati siromašni, upućuje zabludjeli, poji žedni, hrani gladni, oblači gole, liječi bolesni, otklanja nezgode, prima teubu, nagrađuje dobročinitelje, kažnjava zalime, pomaže mazlume, skriva mahane, diže narode, obara drugi i tako dalje i tako dalje. Zaista, vallahi, kad čovjek, kad čovjek razmišlja o svim ovim svojstvima i lijepim imenima, strahopoštovanje se samo povećava. I povećava se, povećava se iman povećava se iman u ljudskim, u ljudskim srcima. Treći lijek koji ćemo spomenuti jeste traženje šarijaskog znanja. Praću na ovo posebno trebamo skrenuti pažnju. Jer Allah Đelešanu u Kur'anu kaže Fa'lam ennehu la ilaha illa Allah. Fa'lam ennehu. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Znanje. Moraš znat, spoznat da nema, bez toga nema ništa. Bez toga nema istinskog jekina, bez, bez toga nema imana i čvrstog ubjeđenja u Allaha Đelešanu i u sudnji dan. Dakle, znanje je osnov za spoznaju Allaha Đelešanuhu i za obožavanje samo njega jedinog gospodara. I to je, sa znanjem se povećava, povećava strahopoštovanje. Šta kaže Allah Đelešanuhu? Innama jahša Allahu min ibadihil ulema. Allaha se najviše boje učeni ljudi najviše se Allaha boje učeni ljudi koji znaju islam koji, i Allah kaže nisu isti oni koji znaju oni koji ne znaju znači u običnom životu nisu isti oni koji znaju koji ne znaju a šta mislite zar su isti oni ko, čovjek koji zna čovjek koji zna da je ovaj život kratak spoznaje to, vidi na osnovu Kur'ana. Čovjek koji zna kakva ga kazna čeka u kaburu ako ne bude, kakav, kakav mu sibet, kakva fitna u kaburu. Čovjek koji zna šta je stajanje na sudnjem danu. Čovjek koji zna kako prži džennemska vatra na osnovu Kur'ana i hadisa. Čovjek koji zna veličinu Allaha Đalešanuhu, koji zna ljep, ljepotu i milost Allahu vezano za džennet. Zar je on isti kao onaj koji to ne zna? Pa Allahi, kod čovjeka koji nema spoznaju i koji tvoje, svoje grudi ne izgrađuje na ovim osnovama, nema ništa. Ako je kod čovjeka skršeno u prsima to, taj odnos prema gospodaru, ako on to ne osjeća, niti može biti moralan, niti se može potvrditi kao čovjek, kao ličnost. Valahi ne može. Da je završio sve škole. Onaj ko ne zna svoga gospodara, on je džahil i on je najveći, najveći nepismen Haković. Zato su upitali jedan put Ahmeda ibn Hanbala za čovjeka, za čovjeka koji puno čita hadise. Kad ima čovjek koji puno čita hadise, kaže šta ti kažeš za njega? Kad nadam se da će mu to povećati djela. Jer razmišlja, će o tim hadisima. Šta je rekao da sada? Pa će požuriti da učini dobro. Jer vrijeme ne čeka, ono ide, odmiči. A onaj ko uči islam, ko uči šerijat, on će požuriti sa dobrim, požuriti sa dobrim djelima. Dalje imamo divnih primjera iz života ashaba, tabiina, i o, ostalih ljudi iz Selefa koji su razumijeli Kur'an i trudili se, trudili se da povećaju svoja dobra djela. Kaže, pre, prenosi se o Ebu Davudu da je on oblačio odjeću, čiji jedan, jedan rukav te odjeće je bio uzak, normalan, a jedan je bio širok. Pa su ga pitali što tako nosiš odjeću? Kaže, ovaj široki rukav je za knjigu. Vas da je nosim u rukavu knjigu, pa ga, kad god imam vremena, uzmem knjigu i čitam. Dakle, nikad ne dangubim. gubim nikad ne dan gubim. Nego koristim vrijeme da saznam, saznam što više od Islama, kako bi se što više boljao Allaha Đelešana na taj način povećao i pojačao svoj iman u svojim prsima. I djed Ibni Tejmije, radi Allahu ta'ala anhuma, kaže, ni, toliko je koristio slobodno vrijeme, da, su, da je čak kad bi otiđu kupatlo da se kupa na redi nekome od, od djece, da mu čitaju pred, pred vratima knjigu da pamti dok se kupa, da i tako ne gubi ne dagu vrijeme. Da se i okupa, ali da nešto zapamti pored toga od, od Allahove istine. Dakle, tako su koristili vrijeme. Ili recimo, upitala si jedan put Ibn Mubaraka, velikog alima i Mujahida, kaže, zašto te nema na našim sjelima? Nema te, ne dolaziš na... Kaže, ne dolazim zbog toga što ja čitam siru poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i ashaba, i tako povećavam svoj iman i svoje znanje i zamišljam se dok čitam siru ashaba kao da sam s njima kao da sam s njima u njihovom društvu jer ljubomora prema vjeri prema Allah prema Allahu dželešanom prema onima koji su slijedili Allahov put i želja da se sretne s njima i da bude i nostalgija zbog toga što nije što nije bio s njima što nije bio u tom vremenu jer zna kolika je bila vrijednost ashaba ili recimo za jednog šafiju koji je toliko koristio vrijeme u čitanju, proučavanju. Rekli su, toliko je bio slabašan i mršav, rekli su za njega, kad bi ga ljudi vidi, njegov mozak jede njegovo tijelo. Dakle, toliko je, toliko je učio i trošio se, trošio se, ali na, koris, na korisnim stvarima. Sljedeći lijek za slab iman, odnosno sljedeći lijek za povećanje imana, jeste, braćo, sjedinje u halkama zikra, spominjanje Allaha Đelešanohu, proučavanje Kur'ana, hadisa i ostalih islamskih znanosti. Ovo je zaista jedan načina da se poveća, da se poveća iman i da se vrati svjetlo u ljudsko srce, jer Allah Đelešanohu spušta svoju milost i spušta bereket na takve skupove, spušta smirenost na takve skupove. To je još od jedan, jedan od, od, uh, jedan mogu, od mogućnosti da se braća još više ujedine na istini, da saznaju od istine i da na taj način postanu, postanu još čvrši saf. Kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem, neće se okupiti ljudi radi zikra, a da, se, a da sa njima neće biti meleki i da Allah Đelešanov neće spustiti smirenost svoju na te robove i da i neće spomenuti Allah kod onih koji su kod njega. Allah spomene ljude kod onih koji su, koji su kod njega meleki, meleki koji, koji imaju svoje zadatke od Allaha Đalešanuhu. A kaže kada se raziđe taj skup, kada ljudi ustanu sa tog sjela gdje su učili o Allahu Đalešanuhu, gdje su razmišljali o Allahovim ajetima i znakovima i povećao im se iman, kaže Allah Đalešanuhu, idite oprošteno vam. Idite, vama je oprošteno. Dakle, ti skupovi su vrlo bitni i vrlo je potrebno proučavati nauku družiti se sa Kur'anom i sa hadisom Rasula sallallahu alaihi ve sellem, jer vrijeme smutni je danas zaista veliko, vrijeme fitne veliko. Čovjek se ne može spasti od toga, osim na ovaj način, da stalno bdije, da stalno bdije nad svojom dušom, da bdije nad sobom. Peti lijek, braćo, jeste mnoštvo dobrih dijela. Iman se povećava, rekli smo, činjenjem dobrih dijela, a smanjuje se činjenjem loših dijela. Sad preteče njega u tome, barem u tom. To je sič, mi, izgleda sičušno, ali nije. Pa je isto, jedno jutro došao prvi prijev u Bekra. Mislio je tako. Posle, odmah posle saba otišao do, do, do te starice. Kad je došao, pospremljeno. Sve posle, pa, ga, pa je pita, ko ti ovo uradio? Pa kada je onaj isti čovjek, kada je do je dolazio posle sabaha, sad dolazi prije sabaha da dolazi prije sobaha i to, i, i to uradi. Dakle, natjecanje u dobru. Kad čovjek zna koliko će to njemu važiti na sudnjem danu, ako to uradi u Allaha Đelešanuhu, može će mu to biti spas i zašta od džahennemske vatre. Jednoga dana je Resul sallallahu alaihi ve sellem u društvu ashaba pitao, pitao, ko je od vas danas osvanuo kao postač? Kaže Abu Bakr, ja. Kaj, ko je od vas danas ispratio ženazu? Kaže Ebu Bekr, ja. Ko je od vas danas podijelio sadaku? Kaže Ebu Bekr, ja. Kaže, ko je od vas danas obišao bolesnog? Ebu Bekr kaže opet, ja. Spanalo. Kaže Resmi sallallahu alaihi sallam. Tako mi Allaha neće se sastaviti ovo četvro kod čovjeka, a da mu Allah ne oprosti grijeh da ga ne uvede u džanet. Ovo četvro se neće sastaviti kod roba, a da mu Allah ne oprosti da ga ne uvede u džennet. I Allah Želešanu upozorava mu'mine. Na to pa kaže, Aulu billahi mine šeitanir rajim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Požurite oprostu svoga gospodara i džennetu koji je kolik nebo i zemlja. Subhanallah. Allah upozorava mu'mine kaj požurite oprostu gospodara. Šta čekate? I džennetu Allahovoj nagradi za vas koji je kolik nebo i zemlja. Kako su ovo shvatili ashabi? Na dan bedra na dan bedra Resul sallallahu aleyhi ve sellem je izašao i rekao Kumu ilal dženneti Kumu ilal dženneti arduha samavati wal ard Idite ili ustanite prema džennetu koji je kolik nebo i zemlja. Pa je rekao jedan od ashaba Umair ibn Hammam al-Ansari džennet koliko nebo i zemlja? Kaže Resul ve sellem da. Pa je on rekao, tahim bah. Kao da je, pa je Resul sallallahu alaihi veselem pomislio da on to govori zbog nekako je to čuđenje, to je znak nekog čuđenja. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem zašto govoriš bahim bah? Kaže, ni zbog čega Boži i poslanče, nego zbog želje da ja budem od njegovih stanovnika. Pa mu kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem ti si od njegovih stanovnika. Pa je uzao, jeo je hurme i bacio je kaže, dugo bi bilo da živim, da živim, a da ne odem, da ne odem, ne odem, ne osjetim taj, i ne okusim taj džennet dok pojedem u hurmu. To je dugo, dug je taj život. Samo jedan zalogaj da pojediš. Pa je ušao u borbu, borio se istinskim džihadom i poginuo i postoji jedan od stanovnika, preselio i postoji jedan od stanovnika dženneta. Dakle, na taj način su ashabi se trudili i ustrajavali na dobru i žurili da zaradi Allahu oprost jer znaju ako ne dobiju Allahu oprost šta? Kuda subhanallah, kuda smrt svakako dolazi? Šta ako nisi zaradio džennet? Šta ako nisi zaradio Allahu milo? Šta ako si bio, ne daj Bože, kafiru Allahu je blagode, kafiru Allaha dželašanu? Pa nema tebi, nema tebi nikakvog izlaza i ti si gubitnik, vallahi, u svakom pogledu. Dalje je vrlo je bitno ustrajavati braću u dobru i trudi se da se što više tog dobra uradi. Samo ne treba pretjerivati u ibadetu. Kada Resul sallallahu alejhi ve šta znači pretjerivanje u ibadetu? Čovjek sebi zada, čovjek sebi zada da, da, da, čini, da svaku večer ustaje na oči namaz i da klanja po, po 13 rek'ata. Pa ne ustaje na tome. Pa ne ustaje na tome. To nije dobro. To nije dobro. Nego radi, čini dobro koliko možeš i koliko znaš da sigurno na tome možeš ustrojati. I još nešto što je vrlo bitno. Čovjek stalno mora strahovati, a isto vrijeme nadati se. Hoće li njegovo djelo biti primjeno ili neće? Wallahi, nek činiš dobro. Nek činiš dobro, ne budi siguran da će biti primjeno kod Allaha. Đelešanu. Ne budi siguran. Kaže, pitala Aisha radijallahu ta'ala anha Rasula sallallahu alaihi wa sallam, Boži poslaniče, jel se ovaj ajet وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ odnosi na pijanice i na one koji kradu, oni koji dođu sa, njim, pa, a, u, sa onim što dođu, što zarade, a u srcima im strah, kaže ne, ne, ne, ne. To je, taj ajet se odnosi na klanjače, na postače, na one koji dijeli zekat sadako, na one koji se bore na Allahom putu, a strahuju od Allaha, će li hoće li im biti primljeno djelo ili neće. Hoće Allah primiti ili neće primiti jer mi ne znamo to, zavisi od našega nijete, zavisi od... jer često puta, haj, nađi mi dijelo čovječe, nađi mi dijelo za koje 100% se sigurno će biti primljeno kod Allaha. Ima li roba na zemlji da kaže, e, uradio sam to sigurno ime Allaha i 100% će biti na vagi dobri djela na sudnjem danu. Može li to iko reći? Allahi, nema, nema takvog. Sljedeći lijek za povećanje imana i vraćanje svjetla u prsa jeste dobrovoljni ibadet. Dobrovoljni ibadet. Allah Đelešanu je zadužio ljude sa farzovima. Sa farzovima i kaže u hadisi kuciju niči mi se moj rob ne može približiti kao sa onim čime sam ga zadužio. A moj rob mi se približava stalno s nafilama. Dokle? Spanalo. Ovo je velika pouka za nas i mudrost i blagodat koji treba da iskoristimo. Na filama se približava dok ga ja ne zavolim. Dakle, na file su put da te zavoli gospodar svjetova. A kaže, kada ga ja zavolim, ja postajem njegov sluh kojim, gleda, kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegove ruke kojima, kojima dodiruje, njegove noge kojima ide. Šta to znači? Allah Želešanu bdije i čuva takvog roba, i neće taj nikad slušati ono što ne volja. neće gledat ništa ono što je Allah zabranio neće svojom rukom dodirnuti haram neće svojom nogom kročiti na put harama i tako dalje dakle na filama se insan približava Allahu Đalešanu sve dotle do ga Allah Đalešanu ne zavoli jer pogledajte što, kad je u pitanju na fila koliko na fila čovjek može da klanja recimo između, izutra između, između sabaha i podne vallahi je veliko vrijeme puno je vremena između sabaha i podne čovjek ne klanja ništa a čovjek nikad, nikako ne panja Allahu na seđu pa je Rasul sallallahu alaihi wasallam klanjao duha namaz tada duha, da se ne bi prekidala ta veza, da se ne bi prekidala ta nit. Dva rekata, četiri rekata, šest rekata, ne možeš nikako, možeš dva rekata, uzmeš abdest, klanjaš dva rekata samo se ne prekida veza. To povećava iman, to čisti dušu, daje snagu, daje, daje, daje polet, polet čovjeku. Jer kako su god raznovrsni baljeti, braćo, Resul sallallahu alaihi ve sellem nas je obavijestio da su raznovrsna isto tako i vrata dženneta. Pa kaže, nema niko od vas ko podijeli sadaku, podijeli nešto na Allahovom putu, da neće biti dozvan sa vrata dženeta i kaza ovo je hajr, ovo je dobro, upozorit se. I reče, onaj ko je bio od ehlu salata, koji ko je klanju namaz, bit će pozvan u džene sa vrata namaza. Ko je činio džihad, bit će pozvan sa vrata džihada. Ko je dijelio zekat, bit će pozvan sa vrata zekata. Ko je postio u ime Allaha Đelešanu, ne samo Ramad, nego i na file, bit će pozvan sa vrata koja se zove Rajan, sa vrata za postače i tako dalje. Žalio se jedan put jedan čovjek Resulu sallallahu alaihi sallam tvrdoću srca. Pogledajte savjete Resula sallallahu alaihi tom čovjeku. Kaže, Boži poslaniće, ogrubi mi srce, tvrdo je. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam, znaš kako će se omekšati srce? Kaj kako? Kaj kad sretne siroče, pomiluj ga po glavi, nasmiji mu se i nahrani ga hranom kojom ti hraniš sebe, svoju porodicu, smekšat će ti se srce. Dakle, mnoštvo je, mnoštvo je dobrih dijela i dobrovoljnih ibadeta s kojima čovjek može da povrati svjetlo u svoja prsa i da poveća svoj iman. Sljedeći lijek od slabosti imana i slavljenja imana jeste, braćo, strah od lošeg završetka. Strah od lošeg završetka. Šta to znači? Čovjek čini dobra djela, čini dobra djela pa posustane pa ostavi sve to batali, vrati se u džahilijet u kojem je bio. Ne Vrati se u kufru u kojem je bio. I tako izgubi i ovaj i onaj svijet. A radio se, trudio se, rekao, vidi ga, maša Allah, pogledaj kako. Ili, radi dalje dobra djela, ali mu je loš nijet, nije očistio svoj nijet kaže kad Allah dželle šanu upozorava vjerne kaže ja ihle namu takullah hakka tukati wala tamutunna illa wa antum muslimun o vjernici bojte se Allaha i ne umrite kao muslimani neka vas smrt ne dočeka drugačije osim na islamu na potpunoj pokornosti na islamu prema Allahu dželle šanu to je veliko upozorenje za mu'mine evo dokaza kaže ima uh, hadis Resulullah sallallahu alejhi ve sellem mi smo ga dan put objašnjavali a samo ćemo kraj njegovog objasniti Kaže Resul sa selam čovjek čini dijelo stanovnika dženneta. Stanovni, dijelo stanovnika dženneta sve dotle dok između njega i dženeta ne bude kolik, kolik pedalj. Pa ga pretekne knjiga i ode u džehenne. Šta znači tu? Čini dijelo stanovnika dženneta, pedalj ga razdaje od dženeta, pa ga pretekne knjiga i ode u džehenne. Jedan kaže od ljudi se žestoko borio pa su ashabi borio se na Allahom putu, ubio ljude, ubio mušrike, sjeko im glave, pa su rekli kao ovo je danas najhrabriji. I njega čeka džennet. Kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem, ovo je stanovnik vatre. Pa jednog od ashaba to zainter zainteresovalo i pratio ga je. Na kraju je taj čovjek, kad mu je došlo zlo, kad je i njega dotakla strijela i kad više nije mogao ništa, uzeo koplje i sam sebe ubio. Pa je ovaj ashab poletio, potrčao Resulu sallallahu alaihi ve sellem, da kaže, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu an nemo. Već izgovorio šahadet, ali opet gova. Kaže, zbog čega to? Kaže, istina je što si rekao za nov čovjeka. Borio se tako, mi rekli da je stanovnika džerneta, ti kažeš, stanovnik džehennema, stanovnik vatre. Pa šta je uradio? Kaže, sam je sebe ubio. Pa kaže su sellem, čovjek čini djelo stanovnika dženeta dok ne bude između njega pedalj pa ga pretekne knjiga. Ili čini djelo stanovnika džehennema, čini djelo koje vodi u vatru, pa dok ne bude između njega i džehennema kolik pedalj pa ga pretekne knjiga. Pa ga pretekne knjiga. I uđe u džennet. Kaže jedan od mušičkih vođa iz jednog plemena, borio se protiv islama, protiv poslanika, sallallahu alaihi sallam, najžešćom borbom. Pa kaže na dan Uhuda, kada je vidio kako su izišli poslanik sa svojim ashabima u borbu, krenuo je i on. I kad su vidjeli šta su, on je bio mušičko, vođa mušičke vojske iz jednog plemena. Kad je vidio šta su uradili ashabi, kako su poletili za ratnim plijenom i onda je Hald ibn Velid uradio to što je uradio, porazimo, onda je on izišao i borio se protiv mušrika borio se žestoko do ga nisu svega izranjavali. I pao je, pa su mu prišli njegovi i kažu, pa kaj ti si bio na našoj strani, ti se borio, pogledaj šta sad radiš. Kaj ne, ne, ne, ne, ja sam na strani istine. Ja sam na strani, od danas na strani poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poselamite ga od mene i recite da ja priznajem Allaha za gospodara i njega za poslanika. I umro je. I otišli su obavijesli poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovom slučaju, Pa kaže Resul ve sellem, čovjek čini djelo stanovnika džehennema, dok između njega džehennema ne bude koliko pedalj, pa ga pretekne knjiga. Kad dakle, bio je iskren, iskreno prihvatio istinu, i Allah džehennu ga zbog iskrenosti nagradio, nagradio džennetom. Molim Allaha džehennu da mi uzmemo od ovih lijekova koje smo nabrojali sve jedan i da ih primijemo u našoj praksi, da nam Allah očisti naša prsa, da nas učvrsti na istini. da nas ujedini oko La ilaha illallah muhammadur Rasulullah, da nam oprosti grijehe i da nas u džennet. Amin. Jazakumullahu khair